Mielo ofte efficas pli bone ol antibioticajoi. Che mielo helpas contra tusso cae gorg doloroi, tio jam estas delonge conata. Nova studajo della Universitato de Oxfordo en pritio nun montras gi efficas pli bone ol ciui aliai curats metodoi inclusive de antibioticajoi. La cilastai ne mal ofte estas prescribatai ce infectoi de la supraspir canalo, cae tio ocasas quancam multai infectoi estas causitai de virusoi. La studajo, cion publicigis teamo de la Universitato de Oxfordo, en faca periodajo, povus tiel ancao contribui reducti sensensain prescriboin de antibioticajoi. En sia articolo la esploristoi resumis la resultoin de dec quar studajoi cun appenao mil partoprenintoi. Tie oni estis analisinta la efficon de mielo, de placeboi, cae de normai medicamentoi, ciui ofte estis antibioticajoi, cetuso cae malvarmumo cataroi. Montrigis che mielo efficas pli bone ol la norma curazzado. A parte bone c'è la fortezzo cae la oftezzo de tusso. Du e la studajoi attingis la concludon che mielo ancao mallongigas la dauron ie unu gis du tagoi. La esplorista te amo in Oxfordo protio recomendas veti en la curazzado de spirvoiai infectoi primielo. Gi estas malmulte costa, facile habebla, cae appenao havas damagiaen crom efficoin scribas la esploristoi. La sola excepto estas infanoi, mal pli ol unu jaron agiai. Char ili povus vivo minace malsanigi pro bacterioi, ciui jen ca jen trovigas en mielo. Mielo ali ancau accelas la resanigion de vundoi. Progia alta en havo da sucero, cae pro aliai enhavai substanzoi, mielo efficas antibacterie, cae superas en sia efficetso ec celcain antibioticajoin. Tamen, plene anstataue ilin, mielo necapablas. En la flegado de vundoi existas la tiel nomata medicina mielo. Oni povis montri, ce cronicae vundoi, cae bruligioi de la supra parto de la hauto, che ci havas ne nur antibacterian efficon, sed che gi ancau accelas pli bonan resanigion de vundoi, cae shrumpon de grandezzo de la vundo. Do en leggerai casoi mielo povas helpi, cae tiel oni povus spari la applicon de antibioticajoi.